Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Ježíš řekl zástupům, Boży království jest podobne człowieku, który zaseje do zemnie semeno. a ci nebo neboje wschóru, ve dne i w nocy semeno klici, a roste, on ani wie jak. Zemnie sama od sebe přináší plody. Napřed steblo, potom klas, pak zrale zyrno w klasu. Gdyż pak se ukáže zralý plod, chnet człowiek vezme srp, protože nastaly żnie. Rzekł takie, k czemu przyrównamy Boży Królestwi, no bo jakim podobieństwem ho znazornimy? Je jako horciczne zrnko, gdyż se zasoba do zemnie, je menší než všechna semena na zemi. Ale gdyż je zaseto, wzejde a przerusta wszechny inne zachradni rośliny. Wyżene tak wielkie wietwe, że ptaci mogą gniezdzić w jego stinu. Mnoha takowymi podobeństwimi im hlasal Bożi Słowo, jak to mogli pochopić. Bez podobeństwi k nim nemluvil, Gdyż wszak był ze swymi uczedniki sam, wszechnowy balu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Tobie, Chryste. Milowani bratrze, sestry, w pierwszym czytaniśmy słyszeli słowa Mój sprawiedliwy wszak bude żyd z wiry, ale gdyby se ze strachu wzdalował, na budu w niem mit zalibeni. My přece nepatříme k těm, kteří se ze strachu vzdalují a tak jdou k zachubě, ale k těm, kdo věří a tím si zachrání život. Jako prawy duchowni sprawcę se snaży autor listu Żydom powzbudzić swą obec dobrym słowem. Mnozi chrześcijanie byli uwięźnieni pro wiru nie byli tupeni, a przyprawieni o majetek. Druzi, pokut uszli takowemu osudu, pomachali uwięznienym, a pronasledowanym chrześcijanom. Za to je od nemine. Jak napisał autor, soucitnie iste pomachali uwięznienym, a z radości ste snesli, gdyż sami ste byli oloupeni o swój majetek. No i ste wiedzieli, że ma te majetek lepszy, a trwale. Tyć i są wszak chrześcijanie unaweni, a malomyślni dlouchym czekaniem. Gdyż już tolik wydrżeli, wydrży i tuto z kołszku. Uż to na bude dloucho trwać, a Pan przyjdzie, ać wtedy odloży rezygnacji a strach. Bratrze, sestry, od początku egzystencji Cirkwy se objevuje nebezpečí vlažnosti, které často vede až k otevřenému odpadu nebo hříšnému způsobu života, který se neslučuje s vyznavanou vírou. Neplatí ta slova také nám. Pokušení moderního křesťana není byt jako Bůh, ale nebyt tím, čím jej chce mít Bůh, v malomyslnosti, osamocenosti a rezignaci. Tolik ljudi kolem njeho vzdalo viru, prikrčilo se, prispôsobilo se a on ma jít proti proudu? Trzeba, że wi, że prawie to to Bóg od niego żada. Nie przypoušti si to, a w dusledku toho Boží bezwu napełni. To ich żich moderniego chrześcijana. Bratrze, sestry, w żywocie każdego człowieka u udobi, w niż se musi przemyślami silami drżeć nadzieję, które jej jakoby połtnicką holi na cestie smierzujcy do nebeskiego królestwa. I dwie podobeństwi z dzisiejszego Ewangelia ukazują na tuto cnost. Není to snad nadzieje, która pomacha wytrwać w dobie mezi rozsewaniem a czasem żni. Jednakże tato nadzieje musi mieć pewne zaklady – inak nam w ciężkich dobach nie nepomůže. Boży království je jako zrno włożone do ziemi, które potrzebuje dlouhou dobu, aby wyraziło na powierzch. Ewangelista wyjmenowawa jednotliwe fazy rustu, jakoby tym chcieli říci, że to, co na pierwszy pogląd wychliży jako stracony czas, jako doba Bożych omylczeni, je ve skutečnosti údobím plodnosti, kterou působí Boží milost. Gdyż se ukáží zrale plody, nastupuje do bažni. Boží Królestwie w sobie obsahuje siłę k rozwoju. Jego pełna realizacja przesahuje jakiekolwiek ludzkie przedstawy. Nie zbywa nam nic innego, niż trpieliwie czekać, a w pokorze współpracować na tomto wielkolepem Bożym dziele. Żadna cnost se ne rozwinę, ani w promierne mirze, timenie w hrdińskim stopni, ne projdeli z kołszką protiweństwi. Jej róst je namyslitelny bez toho, żeby se człowiek oprawdu snażył. Sklenikowe podminki nejsą są tym sprawnym prostrzedzim pro duchowni róst. Mylczeni do duchowni z je Bożym sposobem jednani – skoušky nas uwadzili na cestu biblického mlčení, które zaczyna w totalnym ochromení twarzy w twarz na stale sytuacji. Na troskach do sabadnich o żywota zakłuszymy pocity wspory, a w chlebie se nam roi mraczna otaska po smyslu, po dowodach, a po budoucności. Je to aż paradoksni. W dobie wyprachlosti se możemy setkać ze swoją prawdziwiejszej twarzy. Často se v ní také rodí otázky, jak žijí, pro co žijí, neměl bych něco změnit? To otázky nas zawazují a proto se mnozí domnívají, że je lépe, gdyż je vůbec nezaslechnou. Svatý Jan od Krzyża uczył, polewuj w a gdyż pocitisz obtiże, a vyprahlost. Уж гволи тому в ній витривай. Protože Bůh chce občas zachlednout i to, co je w tvé duši, ale co se nedá zachlednout v době štěstí a útěchy. Základní zákon duchovního růstu zní nikoli obdobi klidu a odpočinku, lecz zkouški jsou těmi rozhodujícími okamžiky pokroku. Kupředu postupujemy jen díky překonávání krizi stale rafinowaniejszych. Jak idę czas, otaski zaczynają ucichać, mizji, a na jej miejsce następuje staw otupielości. Neni to ale rezygnacja. Gdyż pominę bołże otazek, człowiek sam przyjma milczeni, wstupuje do milczeni, a porzadko prowadzi i Boży milczeni. Gdyż wnitrznie, wnitrznie cicho dostatecznie dozraje, si na dnie srdce se objawiejstwa, tiche oczekiwań, oproszczone od jakiejkolwiek spory. Je to początek setkania z Bohem.